Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը մտկեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հետագա քննարկումների մասին։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում հստակեցվել են 2019 թվականի կապիտալ ներդրումների ծախսերը։ Գրիպի տարածումը կանխարգելելու նպատակով առողջապահության նախարարությունը դպրոցական ու նախադպրոցական հաստատություններում իրականացնում է մշտադիտարկում։ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի աշկերտները փորձուսուցում կանցնեն Ֆրանսիայում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ադրբեջանի նախագահ նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումներն ու քննարկումները բանակցային գործընթացի պաշտոնական մեկնարկ ու պաշտոնական հանգրվան չեն։ Այս մասին այսօր Facebook-ի իր էջում Ուղիղ եթերում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով նախորդին Դավոսում Ադրբեջանի նախագահի հետ իր 1.5 ժամ տևած հանդիպմանը։ Եթեր եմ մտել մի քանի բառով պատմելու համար Իլհամ Ալիևի հետ 3 տեղի ունեցած, ճիշտ ասած 3 հանդիպումը, երբ որ տեղի ունեցավ, հետո էլի միջոցառումներ կային միջև 8 ժամ եւ այսօր առավոտվանից էլ տարբեր հանդիպումներ եմ ունեցել դրա համար Սա դերևս առաջին առիթն է ժամանակային միջանցքով, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել մանավանդես ընթացքում, նաև հասցրել եմ շեշտադրումներ տեսնել այսօրվա հանդիպման հետ կապված, կուզենամ անդրադառնել ինչ շեշտադրումների տրամաբանությամբ։ Առաջինն այսպիսի հարցադրում կա, թե ինչու հանդիպման մասին նախապես չի հայտարարվել եւ պլանավորված էր արդյոք հանդիպումը, պլանավորված չէր եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա Իլհամ Ալիևի հետ մեր երրորդ հանդիպումն է եւ նախկինում էլ պլանավորված չի եղել որևէ հանդիպում։ Դուշանբեում, երբ հանդիպեցինք, դրանից առաջ ինչքան հավանականություն կար, որ կհանդիպենք, այնքան էլ հավանականություն կար, որ չենք հանդիպի։ Նույնն էլ Սանկտ Պետերբուրգում Երբ որ մենք ուղղակի այլ միջոցառման առիթ օգտագործեցինք, այդպես ստացվեց։ Սա շատ-շատ կարևոր եմ համարում։ Արձանագրենք, այդպես ստացվեց, եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ խնդիր կար մշակել այսպիսի միջոցառումներին, երբ որ մենք երկուսս էլ մասնակցում ենք ինչպիսի պիտի լինի մեր մոտեցումը այն առումով որ Բրյուսելում երբ որ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին էինք մասնակցում, այնպես իրավիճակներ լինում, երբ մենք դեմ դիմաց դուրս էինք գալիս եւ քանի որ չենք քննարկել այդ իրավիճակները, այսպես ասած, որոշակի իրավիճակներ են ստեղծվում եւ արդյունքում նաեւ համանախագահների շփման համատեքստում այսպիսի մի ընդհանուր ամբռնում եղավ, որ այն միջոցառումներին, որտեղ մենք երկուսով համատեղ մասնակցում ենք, առնվազն չխուսափենք հանդիպումներից, երբ որ կա առիթ հանդիպենք եւ խոսենք, մանավանդ որ ինչպես ասել եմ, սրանք ոչ պաշտոնական հանդիպումներ են, ոչ պաշտոնական զրույցներ են, այսինքն սրանք այն բանակցային գործընթացի, այսպես ասած, պաշտոնական մեկնարկ եւ բանակցային գործընթացի պաշտոնական հանգրվան չեն։ Ինչ վերաբերում է Դավոսի հանդիպմանը, ամբողջը տեղի ունեցել մոտավորապես հետևյալ կերպ, Դավոսի կազմակերպիչները իմանալով, որ մի երկուսս էլ էստեղ մեզ հարցրել են, թե արդյոք մենք դեմ չենք հանդիպմանը, շփմանը, մենք ասել ենք, որ դեմ չենք, նույնն էլ Ադրբեջանի նախագահն է ասել եւ մենք ուղղակի նույն դրամաբանության մեջ ոչ պաշտոնապես զրուցել են, քննարկել են եւ այդ հանդիպման հիմքը եղել է այն պայմանավորվածությունը, որ ընդհանուր առմամբ եթե նույն տեղում են գտնվում, առնվազն չենք խուսափում հանդիպումներից։ Այսինքն ես նկատի ունեմ մեր պայմանավորվածություններն այնպիսին են, որ եթե այս կարգի միջոցառումներն դեմ դիմաց դուրս տանք օրինակ, պետքա երկու բառ փոխանակենք, խոսենք, այսինքն չխուսափենք որևէ շփումից։ Հիմա ինչ վերաբերում է քննարկման բովանդակությանը, ըստ էության մեր 3 հանդիպումների, ինչպես նախկինում ասել են, մենք քննարկում ենք բանակցային գործընթացի պատմությունը Այսինքն երբ որ ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես տեղի ունեցավ, որ փուլում ինչ իրավիճակ էր եւ այլն եւ այդպես շարունակ, իհարկե քննարկում ենք նաեւ հնարավորությունները, թե ինչ պայմաններ կան կոնտեքստում կարգավորման, ինչ հնարավորություններ կան, ինչ անհնարինություններ կան։ Եվ ես ուզում եմ ասել այս կոնտեքստում, որ ոչ մի այսպես կոնկրետ դետալ մենք չենք քննարկում, մենք ուղղակի մտքեր ենք փոխանակում Սա նաև ինչ որ առումով մտքեր փոխանակելու բանակցային գործընթացի ընկալումներին փոխադարձաբար ծանոթանալու եւ շփվելու հնարավորությունը որ այն ինչ որ ասվել է քննարկումների հիմնական առանցքը դա այն ամենն է ինչի մասին մենք խոսում ենք նաև հարաբարակային այսինքն նկատի ունեմ այդ բանակցություններում քննարկումներում եւ խոսակցություններում խոսվում է այն ամեն ինչը ինչի մասին մենք խոսում ենք նաև հարաբարակային Այս առումով ես շատ կարևոր եմ համարում արձանագրելը, որ այսօրվա եւ մեկ ընդմիշտի համար, որ ընդհանրապես լինում են դեպքեր, լինում են մեկնաբաններ, ուժեր, քաղաքական գործիչներ, ովքեր փորձում են մեր հանրությանը ներշնչել, թե այ տեսեք, ինչ որ դավադրությունների տեսություններ կառուցել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես հույս ունեմ, որ այս պայմանավորվածությունը մեր մեջ մեկընդմիշտ է, որ դավադրություններ լինել չեն կարող, որտեղ դա абսուրդ է նույնիսկ մտածել այդ մասին։ Ես ըստ մի քանի անգամ խոսել եմ նախկինում, հիմա էլ ուզում եմ ընդգծել, որ դա ուղղակի իրավիճակի չընկալման հետևանք է, երբ որ որևէ մեկը մտածում է, թե կարող է մեր կառավարությունը կամ ես անձամբ որևէ դավադրության մեջ ներգրավվեմ կամ ներքաշվեմ։ Իհարկե հասկանալի է, որ երբ որ խոսում են երկու երկրների ղեկավարներ, ղեկավարներից յուրաքանչյուրը խոսում է իր պետության շահերի դիրքերից, իր ժողովրդի շահերի դիրքերից եւ այլ բան մտածելը պարզապես իրավիճակի թյուր ըմբռնման հետևանք է։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի մոտ հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցում էին քաղաքապետարանի պատասխանատուներ, մի շարք ընկերությունների եւ կազմակերպությունների ղեկավարներ, քննարկումների արդյունքում հստակեցվել են 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող կապիտալ ներդրումների ծախսերը ըստ ոլորտների եւ ուղղությունների։ Համաձայն նախագծի քաղաքային համայնքի միջոցների հաշվին մոտ 178 միլիոն 147 հազար դրամ կհատկացվի մայրաքաղաքում կապիտալ շինարարության համար։ Մասնավորապես գումարներ են նախատեսվում սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանների կապիտալ վերանորոգման, հենապատերի եւ աստիճանների կառուցման, մանկական խաղահարապարակների եւ տաղավարների շինարարության ու վերանորոգման, արդակին լուսավորման համակարգի բարելավման, ճանապարհային երթևեկության նշանների պատրաստման ու տեղադրման եւ այլ ծրագրերի իրականացման համար։ Համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող ընթացիկ նորոգման ծախսերը գլխավորապես բաժին են ընկնում ճանապարհային առանձին հատվածների, մայթերի ու եզրակարերի ընթացիկ վերանորոգմանը, բազմաբնակարան շենքերի վերելակների, ներքին ճրագծերի եւ գոյուղագծերի սպասարկմանը, շենքերի եւ առանձնատների տանիքների վերանորոգմանը, նկուղների մաքրմանը, ճանապարհային լուսակիրների սպասարկմանը, փողոցների գծանշմանը ու անվանատախտակների տեղադրմանը, կանաչ տարածքների ընդլայնմանը եւ այլն։ Քաղաքապետն ամփոփելով խորհրդակցությունը ներկաներին հորդորել է առանձնացնել առաջնահերթությունները եւ ձեռնամուխ լինել ծրագրերի իրագործմանը։ Հայկական բանակում կհակնեն ավելի թեթև ու հարմարավետ կոշիկներ արտադրված Արցախում։ Զինվորները դրանք հակնելու են ավելի երկար ու առանց խնդիրների։ Բանակին մատակարարելուց առաջ նոր կոշիկները փորձարկել են լեռնային զորամասերում ու մարտական դիրքերում։ Էյբուտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում առայժմ կառում են միայն հայկական զինուժի համար պատվիրված կոշիկներ, որոնք համապատասխանում են հայկական բանակի պահանջներին։ Ընկերության տնօրեն Տիգրան Պետրոսյանի խոսքով կոշիկների արտադրման համար օգտագործում են որակյալ կաշի, տակացունել, ռետինից ու պոլիուրի տանից է։ Արձագանքները առայժմ դրական են, հույսով եմ այդպես էլ կլինի միջև վերջ, բողոքներ դեռ չկան։ Զինվորական կոշիկ միանգամից իդեալական արտադրելը շատ դժվար process է, առաջին խմբականակը ուղարկելուց հետո մենք սպասելու ենք նոր արձագանքների։ Ըստ դրա արդեն կպլանավորենք մեր հետագա անելիքները, միշտ էլ շտկումներ լինում են, դա բնականոն process է։ Երկշերտ է տակի մասը, պոլիուրիտան եւ ռետինե տակացու, դրանք ապահովում են թեթևությունը։ Ըստ Տիգրան Պետրոսյանի տակացուն ոչ թե կարվում, այլ ձուլվում է կոշիկին։ Մեխեր չեն օգտագործում, որի արդյունքում երկարաճիտկը բավականին թեթև է ու հարմարավետ։ Տնորենը նշեց, որ նորաբաց ընկերությունը մոտ 90 աշխատակից ունի։ Փորձառու դերձակների հարևանությամբ աշխատում են երիտասարդները։ Նախատեսում են ավելացնել արտադրության ծավալներն ու աշխատակիցների թիվը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հանրապետության բնակչության շրջանում վերջ վերին շնչուղիների սուրվարակի հիվանդությունների գրիպի տարածումը կանխարգելելու նպատակով առողջապահության նախարարությունը բոլոր դպրոցական ու նախադպրոցական հաստատություններում իրականացնում է մշտադի տարկում։ Ինչպիսին է հիվանդության տարածվածության վիճակը ներկայումս Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Առողջապահության նախարարությունը մշտադիտարկումն իրականացնում է նոյեմբերի 1-ից սկսած, համադրելով հանրակրթական դպրոցներից, մանկապարտեզներից ու հիվանդանոցներից ամենօրյա ռեժիմով ստացվող տեղեկատվությունը գերատեսչության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանը վստահեցնում է։ Ներկա պահին համաճարակաբանական իրավիճակը հանգիստ է, լարված չի հիվանդության աճ չի գրանցվում։ Իրավիճակը ստաբիլ է։ Ներկա պահին հիվանդանոցներում գրիպի համախտանիշով բուժում է ստանում 43 հիվանդ, որոնցից 33-ը երեխաներ են։ Նրանցից 11-ի մոտ ախտորոշված է թոքաբոտ։ Վիճակագրական տվյալները ներկայացնում Օֆելիա Հարությունյանն ու հավելում, որ 2018 թվականին նույն ժամանակաշրջանի համեմատ հիվանդացության աճ չկա։ Հարցին թե արդյոք արձանագրվել է խոզագրիպով հիվանդանալու դեպք, Օֆելիա Հարությունյանը պատասխանեց. Մեր կողմից հիվանդներից նմուշ ենք վերցրել եւ ուղարկել Երևան հիվանդությունների վերահսկման երկնխարգելման ազգային կենտրոն 17 նմուշից 5 հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է գրիպ A H1N1 ենթավիրուսը։ Հիմա այդ հիվանդները հիվանդանոցից դուրս են գրվել նորմալ վիճակում են։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, բուժհաստատությունները ունեն համապատասխան հակավիրուսային դեղամիջոցներ, հիմնարկներում պահպանվում է հակահամաճարակային ռեժիմ, իսկ կրթական ու նախակրթական հաստատություններում երեխաների հաճախելիության հետ մեկտեղ իրականացվում է նաև ջերմային ռեժիմի մշտադիտարկում։ Նրա խոսքով հանրապետության բոլոր կրթօջախներում պահպանվում է 20-ից բարձր ջերմաստիճան։ Մշտատուտերքը իրականացում է նախադպրոցական հիմնարկներում եւ դպրոցներում հանրակրթական։ Իրականացում է համաճարակային ֆիլտր բուժքույրի կողմից հայտնաբերում է հիվանդ երեխաները եւ ուղարկում են տուն։ Բացականների թիվը դպրոցներում քաղաք Ստեփանակերտ դուգիվանդության պատճառով կազմում է 4%, նախադպրոցական հիմնարկներում 10%։ Շրջաններում դպրոցների բացականների թիվը կազմում է 3%, նախադպրոցական հիմնարկներում շրջանի 5%։ Օֆելիա Հարությունյանը հիշեցնում է, ավելի հեշտ է կանխարգելել հիվանդությունը, քան բուժել այն, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է հետևել մի քանի պարզ կանոնների։ Հնարավորինս սահմանափակել զանգվածային միջոցառումներից, չշփվել կամ գոնե հեռավորություն պահպանել արդեն վարակված մարդկանցից, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, խուսափել անհարկի հակաբիոտիկներ օգտագործելուց եւ իհարկե հաճախակի օթափողել տունը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակ մենք լրատվությունը։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի 5 աշկերտներ կմեկնեն Ֆրանսիա մասնագիտական փորձուսուցում անցնելու։ Այս մասին ասել է ուսումնարանի գործադիր տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանը, մանրամասնելով, որ փորձուսուցման նախնական պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել վերջերս Շուշի ժամանած Ֆրանսիայում համանուն կրթօջախի Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Ռոբերտ Այդաբիրյանի հետ։ Ձևավորված բարի ավանդույթի համաձայն Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի ուսուցիչները բարբերաբար գործողվում են Ֆրանսիա մասնագիտական փորձուսուցման։ Առաջին անգամ կմեկնեն նաև աշկերտները։ Գրթադասի արարքչական բազում այլ հարցերին զուգահեռ քննարկված այդ հարցը ամենայն հավանականությամբ լուծում կստանա Գառնանը։ Փորձուսուցումը կտևի 2-ից 3 շաբաթ, կեցության ծախսերի մի մասը կհոգա Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը, ասել է Պասպուրակ Կարապետյանը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի եւ փակ ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցը բաց է միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար, իսկ մնացածի համար փակ։ Դժվարանցանելի է սոտ Կարվաճար ավտոճանապարհը։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոճանապարհային դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփանցմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է թույլ ամպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաքություն։